Kaže uzvišeni Inna Allah znači zaista Allah voli one koji se često kaju i one koji se mnogo čiste. Et-tawabin ovdje znači to su oni koji se mnogo kraju, kaju, A teoba je u jezičkom značenju ima povratak, ali tako? A u šerijaskoj terminologiji znači povratak od griješenja. at je jedno od Allahovi uzvišenih imena. I razlika ovoga je kao nebesa i zemlja, tako? Allah, te bareke u tala, Ovdje u ovom ajetu kaže inna yuhibbu eh, inna yuhibbu tawabin wa Kaže Allah zaista voli one koji se često kaju i one koji se mnogo čiste. Halal tebi, ne mogu se nikako namestiti. Boli me noga pa ne mogu da vam ovo odvraća pažnju. Braćo moja i sestre, Osnova našeg ulaska u džennet jeste da se pokajemo. Ono generalno pokajanje od širka, ono mora biti jednom zauvijek. I Allah molim da nas u tome pomogne. Da nikad širk ne uradimo. Ni svjesno, ni nesvjesno. Allahume inni auzu bike, an bike, wa a'lem, on kelima la a'lem. Govorio Rasul sallallahu sallam, Allah moj, utječem se tebi da učinim širk. Svjesno ili nesvjesno. Subhanallah. Poslanik Islama moli Allaha, kaje se i moli ga da ga pomogne da to ne uradi nikad. Šta mislite onda za nas? Ovdje ćemo Allah te bareke tako Voli kad, mu se robovi obraćaju, jel tako? Kad ga moli da im oprosti, on to voli. Ovdje kaže u ajetu, Allah zaista voli one koji se često kaju. Jesi se danas iza pokaju? pokajao? Jesi se danas iza šta pokajao? Molimo Allah da nam oprosti naše grijehe. Evo, kajemo se. Molimo Allah nam oprosti svima naše grijehe. Gledajte, braće moje uz ove riječi, ako su iskrene, kada budu popraćena dijelima, znaj sigurno da te Allah voli. Jer Allah kaže, Allah zaista, tako, Allah ne laže, to njemu ne priliči. On kaže i njegovo obećanje je istina. Ja volim one koji se kaju i one koji se mnogo čiste. Ja i volim, kaže uzvišeni. Pa da bi ovo osjetili u svojim prsima, oni koji pišu, pišite ovo. Ovo će vam trebati čitav život. Da bi te oba i ovo kajanje bilo primljeno kod Allaha, a samim tim uzvraće na tebi ljubav od strane toga gospodara, postoji pet uslova. Nijedan od ovih ne smije izostati. Nijedan od ovih pet, braćo moja, ne smije izostati. Prvi je da se uradi iskreno samo Allah radi. Pa ćete zašto ovaj šart prvi, zašto učenjaci stavili ovaj prvi? Zato što ako ne bude iskreno, kasnije se sigurno ponovo vraćaš. Je tako? Ponovo se vraćaš. Zatim druga stvar da se pokaješ da dotični grije. Kako ćeš znati da se kaješ? Grizete savjest zbog grija koji si uradio. Grizete savjest zato što si nešto uradio. I samo kajanje i osjećaj grižnje savjesti je dovoljno. Samo na tebi. Jer te peći. Jedino ako si mrtav. Jer mrtvo grane ne boli, onda i osjećaš grije. To je onda kajanje. Bez osjećaja grižnje savjesti nije ispravno. Treća stvar jeste da ostaviš grijeh. Da ga ostaviš. Četvrta stvar jest odluka da se više nikad nećeš vrat dotičnom grijehu. I peta stvar jeste da teoba bude u vremenu kad se pokajanje prima. To jest, šta? Prije nastupanja sudnjega dana. Prije nastupanja smrtnog časa ili sudnjega dana. Ovo je, braćo moja i sestre, pet stvari koji su uslov da bi naša teoba bila primjena. To jest, da bi nas Allah te bareke od tala zavolio. Resul Ali Selatu je dobro znao ovu stvar. Pa je dnevno različite su predaje molio Allah subhanahu za oprosti po koliko puta. Naš zamor srca, grijesi, kad ga stisnu u svoje okove, oni su glavni uzrok da ti prvo vraćaš se ponovo grije, drugo ne možeš jednostavno ostaviti kutarcat A to je iz razloga toga što si mislio, je tako? Što misliš da će Allah tek tako tebi oprostiti grijeh, Ma koliko ti griješio. Ovo je, ovo je, braćo moja, čista zabluda. Jedno da Allahovi <clears throat> uzvišeni <coughs> imena jeste svojstvo milosti i svojstvo oprosta. Gledaj. Kod koga je milost? Blizu kojih ljudi je milost? Kaže uzvišeni. Kaže, milost Allahova je doista blizu oni koji minal muhsinin. Kaže, doista je Allahova milost blizu onih koji dobra djela čini. Ima li ovdje mjesta? Allahova milost je blizu vas, ali vi ne morate se meni ni obraćati. Je tako? Ne morate mi se ni obraćati da tražite da vam oprostim. Ja ću vama tek tako eto oprostiti. Je tako? Ovdje uzvišeni kaže Allahova milost je blizu oni koji kaže dobra djela čini. E gledajte sad. U drugom majetu uzvišeni kaže الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم وهو ما يتو uzvišeni kaže, meleci koji drže prijesto i one koji su oko njega veličaju ga i hvale gospodara svoga i vjeru u njega i mole da budu oprošteni grijesi vjernicima. Pogledajte sad, gospodaru naš, ti obuhvataš sve milošću i znanjem. Šta ovdje znači sve obuhvataš milošću i znanjem? Allah sve zna, tako? Ne može ni jedan suhi list pasta da on za njega ne zna. Uporedo s tim i milost i milošću svojom obasipa sve. Kako? I vjernike i nevjernike. Nemoj da me neko protekviri, sačekajte malo. Obuhvata milost I vjernike i nevjernike. Daje vjerniku da vidi? Ne, vidi, o, nevjerniku, je tako? Daje mu da vidi, daje mu da čuje, daje mu da jede, daje mu da pije, dobio je tu vrstu milosti. Ali ona potpuna milost koju dobijaju samo njegovi robovi, koja je i na ovom, ali i na onom svijetu. Ta milost obuhvata samo njegove robove milost obuhvata samo njegove robove. Kaže Allah te bareke u ta'ala u rahmeti vasijate kulle kaže, a milost moja obuhvata sve. Pa vi vidite, zato braćo i sestre, nemojte se čuditi kada vidite da nevjernici imaju i da uživaju. To je ta milost od Allaha koju su dobili. Ali milost upute, milost ulaska u džennet, Milost gledanja njegova lica to neće nikada živjeti. E ovo je tumačenje ovog ajeta. Gospodar tvoj, šta? <clears throat> Gospodar naš, ti sve obuhvataš milošću svojom, milošću i znanjem. <clears throat> Kaže Allah te wa tala men amine salihan min dekaren unsa mu'min. Kaže onome ko radi dobro, bio muškarac ili žena, a mu'min je. Mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili. E ovdje uzvišeni razdvaja. Ovdje Allah te bareke kaže <clears throat> da onome ko bio muškarac ili žena, a vjernike, da ćemo da proživi lijep život. Šta znači ovo lijep život, braćo i sestre? To znači da si zadovoljan i kad imaš i kad nemaš. Pa ako si zadovoljan kad imaš, a nisi zadovoljan kad nemaš, nemate u ovom majetu lijep život. Ne obuhvata tebe. Jel te ne može samo jedan dio ajeta obuhvatiti? Ovdje lijep život misli se na šta? I kad imaš i kad nemaš, jel tako? Jer ni kaže onome ko, bio, ko radi dobro djelo, bio muškarac ili žena. I govori sebe spominješ Mi, veličanje Allaha, mi ćemo dati da proživi lijep život. Ovo lijep život je da mu je lijepo i kad ima i kad nema. Ko će dati da ovako osjećamo? Allah. A ako ne osjećamo isto i kad imamo i kad nemamo, nije dobro. Nije dobro, braćo. To nije dobro opet je te oba negdje zakazala. Zašto? Ona je prepreka između tebe i tvoga gospodara. Prepriječio se neke grije. Zaboravio si na Allahovo uzvišeno ime. Da on sve zna, da sve može, da njemu ne može niko ništa, da je on milostiv, da je on razdak, da je u njegovoj ruci sva vlast i obskrba. I raduješ se samo kad ti Allah daje, a kad ti ne dadne, a ti ne znaš je to za tebe dobro ili nije. A za vjernika je uvijek dobro. Zašto? Allah kaže, lijep život. <laughs> Tako? Uvijek je dobro. Zato što Allah kaže, mi ćemo dati da proživi lijep život. Imao, nemo, svejedno. Zamisli da imaš sad iza svoje kuće nekog, recimo, donatora koji te dotira redovno i kad ti nestane, ti kažeš, slušajte me dobro sad. A, dobro je. 15. ali sad će vam. Sad će on I ti miran. Nemaš, ali si miran. Je tako? Ama ovaj osjećaj jest kod nas. Poslo mi tetak 100 eura. U, uh, super. Dok poštar dojde, ja sam miran. Dobit ću. Zar si miran? Miran si kad ti ne obeća čovjek da će ti donijeti 100 eura a da ne budeš miran kada gospodar kaže da će ti dati lijep život. Da će ti svoju milost. Zar ne treba da budeš potpuno siguran kada obskrba ne dolazi od tetka, a i to što dolazi opet je od Allaha. <laughs> tako? Da si sretan što si rob onoga koji je sve stvorio, koji je stvorio i novac, i banane i jabuke i plodove i vodu i zemlju i nebesa i ciglu, sve što vidimo. Uzvišenu istoriju koji je gani bogat. Pa što onda da se patiš? Raduješ se e, e, tetkovi, sto 100 eura, a ovamo Allah vlasnik svega. Ne vlasnik, ne samo što je vlasnik, nego vlasnik svega što je stvorio. Nije to samo vlasnik, nego svega što i stvara. I obskrbne koga hoće bez buke, kad hoće. I ako hoće da ti dani obskrbu, svi da skoče ne mogu ju uskrati, ako hoće ti uskrati, svi da ti pruže nećeš dobiti. Zato, braćo moja i sestre, Molimo Allah da nam podari ovaj lijep život. Zaista, pogotovo u ovim vremenima, je tako, koja su iza nas, ispred nas vremenima, recesije, kriza, dubioza, tako? A nama to svejedno, jel da? Zato, kaže mi neki dan, dole notarka, radim, kaže, godinama ovdje, Jedino kaj moram vam nešto reći, šta je? Kaže, jedino vi dolazite ovdje nasmijani. Ne znam ko je bio sa mnom, ti isti Alvire. Neko je bio sa mnom. Jedno vi se, kaže, smijete, ovo koda smrkne se. Kaže, ona meni jest. Kaže, ona ovaj, to je, kaže, vjerovatno zbog vjere. Pa zbog vjere, zbog čega će? Zato se ja ljutim na obskrbu svoga gospodara, što mi je uskratio, malo? Nema nigdje u da se poslanik ali sada selam ljutio kad nema. Nego naprotiv, kada su umer, i Abu Bekr dobili onu noć meso da jedu i sa njima Resul sallallahu alaihi tako? Šta im je rekao poslanik Islama? Tako mi je Allah, kaže, ovo je blagodat za koju ćete biti pitani. Si vidio? Pa sve što ti se blagodati više povećavaju i što više imaš, a griješiš, a haciluk si napravio vjeri, znaj dobro da si ti u stvari kažnjen. Sve što više griješiš, a blagodati ti dolaze i ti misliš da je to, nema Allah i to je za tebe kazna. Polagat ćeš račun. Zato ne gledaj dugo ljepote ovoga svijeta, koje Allah dao na uživanje nekima od nas. Allah želi da ih kazni time. <laughs> Allah želi da ih blagodatima koje im je dao švabama, njemcima, francuzima, amerikancima, kafirima, sve im dao palme, blagodati i oni misle da je to za njih dobro. Rabbena atina fid daj ti nama na ovom svijetu. Eto vam, da Bog da se najeli napili. Je tako? Allah te bareke u je iz svoje neizmjene milosti propisao sebi da će biti milostiv. I da njegova milost se nalazi iznad njegove sržbe, tako? Prevladava je. Kaže uzvišeni da Allah kažnjava ljude prema onome što zasluži. Ništa živo na površini zemljenoj, kaže, ne bi ostavio. Ali kaže, oni ostavlja do roka određenog i kad im rok dođe, kaže uzvišeni, fe inna bi ibadihi basira. Kaže, pa Allah dobro vidi robove svoje. Gledajte ovo. Zar ovo nije Allahova ogromna milost? vraću je, Allah kaže da Allah kažnjava ljude prema onome što zasluže, u trenutku ne bi ništa ostalo živo. Nego Allah pušta. Šta? Sjedi ovdje. Hoće ovdje. Prođi vam se. Prođi vam sjedi. Tu sjedi. Tu sjedi. Tu sjedi. Znači uzvišeni kaže da kažnjava ljude prema onome što su zaslužili, ne bi ništa živo ostalo. Zar ovo nije njegova milost? Pa i kafir, pogledaj, živi, radi, hoda, razmnožava se, zar to nije Allahova milost? A zbog širka, dovoljno je širk, ništa drugo. Što čini Allah da i odmah uništi sve. Kaže uzvišeni, ako neko od vas, u prevodu značenja, kakvo ružno djelo iz lahkomislenosti učini, ovdje dobro obraćajte pažnju. Nije iz neznanja, kao što se prevodi. Je tako? Vi znate, na, u ovoj meseli, oko samo par riječi, odmah kontaš kakve je čovjek kak ide. Ovdje uzvišeni kaže, ako neko od vas kakvo ružno djelo iz lahkomislenosti učini, pa se poslije pokaje i popravi, pa Allah će, kaže, doista oprostiti i biti samilostan. Gledajte, ako neko ovdje uradi, ovdje se kaže ako neko iz lahkomislenosti uradi djelo, jel tako, pa se pokaje, Allah te bareke otala čemu šta? Oprosti. Iako je lahkomisleno, tako, ovdje uzvišen je opet ostavio šar. Koji? Da se pokaje i da se popravi. Nije neznanje, nego lahkomisleno. Jer da je neznanje, braćo moja, da Allah te bareke od tala kažnjava ljude srazmjerno onako kako rade. Zamislite, 50 dobrih dijela i 50 dana bi se trebao kažnjavati. Gledajte kolika je njegova milost. Za 50 grijeha 50 dana da ispaštaš. Stotinu grijeha, stotinu dana da ispaštaš. Ne, nego ni kaže, ali onima illa men tabe wa amene wa amile salihan fe ulaike yubedilu Allahu sejatihim hasenatim wa kana Allahu gafura rahima, kaže uzvišeni, ali onima koji se pokaju i poprave i rade dobra djela, Allah će njihova hrđava djela u šta? U dobra promijeniti. Ne da će te Allah kazniti s razmjerno djelu, ne, nego će tvoje loše djelo, kad se pokaješ, u dobro pretvoriti. Pa vidite ove milosti. Nije da ćete te nego nećete ni kazniti, nego će ti tvoje djelo loše za koje se pokajao u, u dobro pretvoriti. Je tako? Ali ovdje napominjem, znači lahkomislenost nije što i neznanje, jer da je neznanje, ovo je dokaz da neznanje nije opravdanje. Zato se ne smije koristiti riječ, prevod ne, onome koji iz neznanja nešto uradi. Koji iz neznanja? Zašto? Jer kršćani Jesu li oni iz neznanja kafiri? Jesu Jesu li nisu? Jesu. Vala balin. Oni jesu zablud zato što ne znaju. A iz zbog znanja kufr su počinili ko? Židovi. Pa braćo imali većeg ibreta. Židovi su znali za poslanika. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala o židove opisujući. Kaže, oni znaju Poslanika kao što znaju koga? Sinove svoje. Allah svjedoči da židovi znaju poslanika kao što znaju sinove svoje. Kao što znaju djecu svoju. I opet nevjernici koji su zaslužili prokledstvo do sudnjega dana. Zato što su znali, a radili suprotno onome što su znali. A kršćani, nevjernici zato što nisu znali. Zašto? Šta je uzrok njihovog djehla? Zato što nisu tražili znanje. Zato što nisu tražili znanje. Kako će se pokajati? E sad, vraćamo se ponovo na teobu. Na početak versa. Njihovo kajanje ništa im ne koristi. Zašto? Zato što ne ostavljaju grije, tako vraćamo. Bože, oprosti nam. Bože, oprosti. Gospode Bože, tako govori. Zašto im Allah ne prima dove? Njima ni židovima. Zato što istrajavaju i dalje u svojim grijesima. Zato što su njihove dove lažne. Zato što šta? Jedino se Allahu obraćaju iskreno kad? Kad im je najteže. Jel tako? Kad nemaju kud kažu Bože pomozi. Avionska nesreća. Pa gdje ti je sad Isus Krist? Gdje ti je sad Buda, gdje ti je sad kip, gdje ti je sad crkva? Eto šta radi neznanje. Njihovo kajanje ništa im ne koristi. Koliko danas imate ovakvi ljudi koji se nazivaju muslimanima i kažu znam ja to, nemoj ti meni to ništa govoriti. I opet poslu Tako vam Allah na koga ti on liči. Na koga ti liči? Židove. Ili drugom objašnjavaš ja ću ovako, ja sam tako zapamtio, ja drugčije ne znam. Hoće svoje, to su fitne, šubhi, strasti. Hoće njemu tako paše, njemu odgovara vjera onako kako je djed vjerovao. I nana kako je vjerovala. I nana, bolje rečeno, naše nane su vjerovale. Jel tako? Zato što mu odgovara, to je fitna šubhi. Odgovara mu tako. Njemu paše njegovim strastima takav način obožavanja Allaha. Ovo je dokaz da neznanje nije opravdanje. Jer da se ovaj neznalica nije pokajao za svoja loša djela, njegovo neznanje ne bi bilo opravdanje kod njegovog gospodara. Kada čovjek dođe na sudnji dan sa neznanjem, ako bi sve ovo tumačili kao neznanje, znate šta bi se sve trebalo opravdati? More džehla i neznanja. Da neko bude opravdan zato što je sjedio noćas u kafani. Jel tako? Ili za vrijeme kurban bajrama i namaza po Litvani tamo flaširao se viskijem, arlauko. I on misli da je to vezano za islam. Da je reprezentacija Bosne i Hercegovine vezana za šerijat. Za Allaha, za njegove propise, za njegove meleke. Zamislite reprezentacija Bosne i Hercegovine kakve one ima veze sa muđahidima u Siriji. Allaha vam uzvišeno. Ovi se bore na, na svoj način, ovi u Bosni. S loptom, gumenom ja ti, cvalikom, a? Zašto se bori? Za svoje ciljeve, za svoje pare, za svoju državu. Za nacionalizam, je tako? Kaže poslanik sallallahu selem, ko poziva u davu nacionalizma, šta da uradi? Ovo je sahih hadis. Neka stavi polni organ svog, svog tate sebi u usta. Jeste, Ko poziva u davu nacionalizma, pa eto im svima. kompletno reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Na čelu sa kapitenom. Ja se, braću, ne stidim. Ovo je hadis poslanika, ali sada tova salam. Broj 227. Stranca na stranci. Ibn Tenje ga bilježi. U, u njegovoj knjizi. Je tako? Eto im. Eto vam, hajmo Bosnu Hercegovinu, hajte svi. Je tako? Hajte svi. u davu nacionalizma. Mi nećemo. E, to je, braćo moja, to je uzrok neznanja. To je uzrok nekajanja. Jer vraćanje na grije, nema se šta kajati. Tako rade kršćani. Svake nedlje u crkvu. Pope, šta je bilo? Ja sedam dana, nema veze, obrisano, idemo dalje. Hajde, brate, šta je bilo? Nisi platio. Tipla. Je tako? Neće ti biti primljeno ako pare ne dadneš. Ko što su rekli, u mene punica kad je preselila, pa eksperti za izučavanje eura kažu njoj, ka, sad se ona kaže privrće u, kaboru zato što niste platili i nije se učilo na kaboru i tako dalje i tako dalje. Nemoj da te ja privrnem jednom na dunjalku ovdje. Jel tako? To su fetve sekretarice glavnog imama. Allah te barek od tala, braćo moja, ovdje kaže bil بِالْمُؤْمِنِينَ rahima. Kaže, on je prema vjernicima samilostan. E, ovo je ta. Milost i samilost. Samilost je njegovi rabovi. Dođeš na sudnji dan sa grijesima ono što nisi sapro pa doneseš pa uzvišeni kaže Kaže, od Safana e, Mehreza prenosi se da je rekao. Kaže, bio sam u društvu Ibn kad se pojavi neki čovjek, a on mi kaže, reče, šta si čuo da Allah poslanik sallallahu govori o tajnom razgovoru na sudnjem danu? Gledajte to. Kaže, ovaj odgovor. Čuo sam da Allah subhanahu wa ta'ala govori. Allah subhanahu wa ta'ala će na sudnjemu danu približiti vjernika i staviti na njega, kaže, svoju koprenu i sakriti ga od svijeta. Pa kaže, zatim će ga, kaže, onda upoznavati sa njegovim grijesima. Sjećate se ajeta, Allah je milostiv i sve zna. I kaže, a milost milosti Allahovi, će ga, će roba odi vam, stavit će koprenu, onako kako to njemu dolikuje. I počet će govoriti svom robu. Sjećaš se tog grija? Sjećaš se tog grija? Pa kaže, znaš i za taj grije, znaš za taj grije. Pa kad mu iznese njegove grije i on vidi da je propao Allah te barake ta reče ja sam te grije sakrio ljudi na Dunjaluku, a danas ti je opraštam. E, nemojte da vas zavarava pogrešno tumačenje hadisa. Gledajte. Šta je ovdje veoma važno napomenuti? Allah kaže, ja sam ti pokrio na dunjaluku i danas ti oprašta Znači, ako je pokrio na dunjaluku, to znači da mi nismo znali za i nećemo znati za grijeh koji ja imam. Vi nećete znati za grijeh koji imam kod sebe. Ja sam se kajao lao za njega pa mi ga Allah pokrio. Niste ga vidjeli. Znači Allah ti pokrio grijeh na ovom svijetu i šta? I uzvišeni razgovara s tobom o tom grijehu. Gledajte kako je milostiv. Gledajte kako je samilostan naš gospodar. Razgovara s tobom, njemu ne treba uzvišeni. Hoće nama da objavi, evo čitamo, hadis kuci. Razgovara Allah s tobom, sam s tobom razgovara. Osvijeta te skloni, neće da te ostramoti, kao što neće da te ostramoti na dojalku. Pa znajte dobro, kada imate grijehe, a imate ih, Allah vam ih pokriva i ne zna se za njih. Ili ljudi ako su vidjeli šute, <coughs> neće da kažu, znaj dobro da takvog Allah štiti. Znaj dobro da takvog Allah pokriva. I šta još? Znaj dobro sa takvim će razgovarati. I još će mu reći, pokrio sam ti na dunjalku. Ljudi možda mogu i vidjeti, ali će ju stegnuti. I stida prema tebi, ne reće, nećemo ni reći. Hajmo pokriti. Znaj da te Allah u tome pomaže. Allaha molim da budemo od Zašto, braćo moja? Zato što će Allah te barka tala tad dati svome robu knjigu, dat će mu se knjiga dobrih dijela, da će mu se, kaže, knjiga dobrih dijela nakon ovog razgovora. Što se tiče nevjernika i munafika, njima će se reći, oni su izmišljali laži na gospodara svoga, neka lavo prokletstvo stigne lumčare. E, više nema milosti. Zašto? Oni više ne mogu uživati. Pojeli su, popili su, sredili su, provozali se, isklimatizirali se i tako dalje i tako dalje. Je tako? Ne može više. Onaj dio i milosti oni su potrošili. Za njih na sunnjem danu kajanje ne koristi nima. Ono što su radili, od dobrih dijela, sve su oni dobili na dunjalku. Njihov širk je sve uništio. Njihov širk je sve uništio. Zato se, braćo moja, jedno od ovih Allahovi uzvišenih imena i svojstava moramo i kako pažnju. Kaže Allah te barke otala, kaže, zar vam ne bi bilo drago da imamo Allah oprosti? Gledajte ovo. Oblik pitanja. Zar vam ne bi bilo drago da imamo Allah oprosti? Zašto Allah ovo pita? Oprostite šta i? I vi. Pređite. Dajte ljudima, nek osjeti Je tako? To što može da spane sa prsa. Zato ovdje uzvišeni kaže, zar vam ne bi bilo drago da imamo Allah oprosti, Allah praštaj. Samilostane, to jest ovdje uzvišeni obraća se nama da oni koji vam učine napravdu šta? Da je bolje, šta? oprostiti. Ono što se može oprostiti, što ne iziskuje šerijasku kaznu, tako, da se oprosti. I bolje je sigurno. Znajte da je bolje. Zašto, braćo moja? Zato što Allah Azza ovakvim robama dane posebno mjesto. On ih uzdiže. Jer oprostit ne može, teško se može oprostiti, a da ne bude u ime Allaha. Veoma teško. Jer u ime strasti nešto oprostiti. Ti bi samo godinama, ali nećeš. Ufatite kapric što bi rekli. Ali u ime Allaha kad je, e onda, onda je puno lakše. Allah tabarake od tala kaže u drugom majetu, bilo da vi dobro djelo javno činite ili ga sakrijete ili nepravdu oprostite, pa Allah mnogo prašta i sve može. Znači svako ono što uradimo, javno ili tajno, oproštaj onome ko, vam je uradio zlo, to vas približava Allahu te bareke To vas približava Allahu. Ja ću samo za kraj napomenuti jednu veoma važnu stvar, da ne bi neko pomislio da eto mi možemo griješiti, ja sam zato nas spominjao i spominjao kršćane i židove. Njihov propis njihov način kajanja i muljenja za grije nije će im donijeti džennet. Idu vječno u džehennem zbog širka, zato što kažu da imaju tri Boga, zato što svjedoče da imaju tri Boga, zato što ne vjeruju u Allahova poslanika i tako dalje i tako dalje. Zbog širka njihovo kajanje ništa im neće donijeti. A pretjerana nada u Allahovu milost ne smije, braćo moja, dovesti nas da svjesno griješimo, i da istrajavamo u tome tvrdeći kako je Allah milostiv, kako će oprostiti i tako dalje i tako dalje. Ovo iz nekoliko razloga. Prvi, većina učenjaka govori da oni koji, se, koji istrajavaju činjenju malih grijeha smatraju ih nevažnim, pocijenjivaju ih i onda i ovo neminovno vodi u činjenje šta? Činjenje velike. Ja vama tako uvijek volim spomenuti sebe. Ovo sam osjetio na svojoj koži. Ovo sam osjetio na svojoj koži. Kada zbog mnoštva činjenja mali grija i zanemariš, kasnije upravo ovi mali budu temelj da učiniš veliki. Allah molim da nas svima oprosti. Upravo ovi mali budu temelj ja, koslanat za veliki grije. Da nam Allah svima oprosti. Zatim, druga stvar, ustrajnost u malim grijesima Onaj ko ustrajava u malim grijesima, olahko svata grije i prijetnju koja je izrečena za njihovo činjenje. Kaže, kada osoba ustrajava u činjenju malih grijeha, samo je pitanje vremena kada će prijeći činjenje veliki. Kaže, a osnovni razlog za ovo jeste, koji vodi ka tome, jeste pocijenjivanje i omalovažavanje određenih grijeha, što je postupak koji ukazuje na, na nifak. Zašto, braćo moja? Zato što istinski vjernik i onaj ko se boji Allaha smatra svaki grijeh opasnim, svaki grijeh pogubnim. Zašto? Zato što takav rob Allahov ima izgrađenu svijest o veličini Allaha te bareke Griješenje vodi ka kufru. Mali grijesi otvaraju vrata velikim, a veliki grijesi otvaraju vrata kufr. O ovome ste se mogli do sad nebrojeno puta uvjeriti. Jel tako? Nebrojeno puta. Navešću primjere neke. Svojim sam očima i ušima gledao pojedine ljude od ilma, od znanja, koji su zakoračivši u male grije, otišli u velike. Pa su te velike grijehe, Allah molim da nas i nas i njih od toga izbavi, nazvali kufr dune kufr. Gledajte ovo. Mi spomnimo male pa velike pa istra... Kufr, dune, kufr. Nazvali ih. Evo recimo i da su kufr, dune, kufr. Vrata, ulazak na vrata kufra. Šta su na kraju uradili? Kasnije na kraju urade širk. Urade širk Allah. Zbog čega su to dobili? Prvo nisu se kajali, moraju se kajati. Je tako? Jer od kajanja je da prestaneš. Drugo, omalovažavali su ono što Allah od njih traži. Pa su smatrali da šerijat nije dovoljan da se muslimani uzdignu. Tako? Da sve one koji pozivaju na radikalizam, u džihad, u borbu, krv, ubijanje, sve to treba pozatvarati, pobit. Treba ljude pozivati na pero, na hemijsku, jel tako? da se ljudi zbliži. Allah te bareke utala će neke grešnike iz reda umeta Muhameda sallallahu sallam kazniti. Vi to znate. Jedni će ući u Jedni iz umeta u vjerodostojnim prodajama će biti u džehennemu, a kasnije će izaći. Molim Allah da ne budemo ti. Jedni će biti Možda je to neko od nas. Je tako, braću? Ne znamo ni jedan. Još smo živi ovdje na Dunjalku. Još se gledamo, radimo i živimo zajedno. Mnogo je onih koji su, su, koji su se obmanuli svojim dijelima. Smatrali da su dovoljna i velika i više. Ne treba. Pa su na taj način sebi dali veličinu koju nisu smjeli dati nikako. Niko od nas ne zna u koja vrata ulazimo. Niko od nas ne zna kako ćemo završiti. Zato Allah te barke otala nakon milosti spominje kaznu, kaže kaži robovima mojim da sam ja zaista onaj koji prašta i da sam milostiv, ali da je kazna moja doista bolna kazna. Ovdje uzvišeni kaže meni i badi, kaže, kaži robovima mojim. Muslimanima. Kaži robovima mojim da sam ja zaista onaj koji prašta i da sam milostiv, ali da je i kazna moja, kaže, doista bolna. Da je moja kazna doista bolna kazna. Ovo je ajed koji ujedno i govori o njegovoj milosti, o njegovom oprostu, ali da je on i onaj koji šta strogo kažnjava. I uvijek vjernik mora biti između ovoga dvoga. Uvijek svako od nas, braćo i sestre, mora biti između ove dvije stvari. Između kazne i milosti i oprosti. Mi smo na Donjaluku ovdje kratko kako kaže poslanik sallallahu alejhi ko putnici, musafiri, nešto smo ponijeli sa sobom. I onda idu u stanice puno teži odovi. Na ovim nas je Allah svoje milosti stvorio da možemo komotno rasuđivati, uživati, jel tako? Imamo pravo izbora, jel tako? To je opet njegova milost. Hoćemo li, nećemo, ali kad dođe prva gruda zemlji, to jest kad dođe melek smrti, e onda više nema vremena. Onda više nema vremena ni za Zato, braćo moja i sestre, molim Allah da nas obuhvati njegova milost. Molim Allah da, se, da nas učini od onih koji se kaju za svoje grijehe. I Allah molim da nam oprosti naše grije i sramote pokrije. Allah molim da nam oprosti naše grije i sramote pokrije. da <coughs> nas nadahne time da se kajemo za ono što smo uradili u prošlosti. Molim ga da nam naša loša djela pretvori u dobra. Da spusti svoju smirenost na nas. Da pomogne svoje muđahide. Da pomogne džihad u čitavom svijetu. Allah subhanahu ta'ala molim da ubrza pomoć i pobjedu. Da pomogne muđahide Afganistana, muđahide Iraka, Somalije, Tadžikistana, Sirije, Palestine. Allah subhanahu wa ta'ala molim da provre džihad na čitavoj zemaljskoj kugli. Allah subhanahu wa ta'ala molim da oslobodi muslimane iz zatvora, da uništi sve one koji su tlačili, koji tlače muslimane, da oslobodi ulemu iz zatvora. Allah subhanahu wa ta'ala molim da pomogne islame muslimane, da ponizi kufr nevjernike. Allah molim da nas nadahne, da se svi kajemo njemu, za svoje grijehe, da primi dove hađija. Allah subhanahu wa ta'ala molim da primi naše dove, da nam oprosti, da nam se smili i da nas uvede u džennet. Subhanak Allahume bihamdik. Ašhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.